ก็จะเดินพรพวกเราเนาะในยามเช้า早上大家好เป็นไง เมื่อคืนนอนหลับกันดีไหม昨天晚上睡得好吗睡眠怎么样ได้ผ้าห่มเพิ่มขึ้นนะห่มไม่ค่อยหนาวแล้วเนาะเออ有了那个被子了应该冷不怎么冷了吧还好吧 ได้พระพรมเพิ่มแต่อากาศร้อนขึ้นอ่า那个哎被子增加了那个气那个什么天气它也不怎么冷了นะอากาศมันก็ เอาแน่นอนไม่ได้นะ อืมอ่า那个气候它是无常的อืม มันก็เป็นธรรมชาตินะ เหมือนกับร่างกายเหมือนกับจิตใจของเราเอง มันก็เอาแน่นอนไม่ได้นะ 它是自然自然的法规法则啊，就像我们的身体一样，我们的身和心也是一样，嗯，都是变化无常的。嗯，ถ้าเราพูดถึงการปฏิบัติธรรมนะอาตมาก็เชื่อว่า ผู้ใหม่ๆหลาย ๆ คนก็อาจจะมีความสงสัยความไม่แน่ใจว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วจะได้ผลอะไรอืมถ้า 如果说到修行呢，我们新的学员肯定有一些还会在呃怀疑呀、啊，就是会自己在想，哎呀，我来用功修行以后能有得到有哎得到了一些什么嘞？能有一些什么样的结果嘞？หรือบางคนอาจจะปฏิบัติมาหลายหลายคอร์สหรือหลายปีแล้วก็ยังรู้สึกไม่ค่อยก้าวหน้าเสียทีอืม或者有一些老的学员或者他 参加过好多次的长修啦，或者哎用功好多年了，可是他还会觉得自己哎呀我哎从来就没有好像没有进步过。嗯，หรือบางคนอาจจะเคยปฏิบัติมาหลายวิธีก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ะวิธีไหนถูกวิธีไหนผิดวิธีไหนดีวิธีไหนตรงกับของเราที่สุดนะอืม或者有些人呢他哎修了很多种 哎很多种法门，不是很多种方法，他也会在想，哎，哪一个方法比较好嘞？哪一个方法会错嘞？哪一个方法会很比较适应自己嘞？他也会有很多的想法。嗯，ถ้าจะพูดจากประสบการณ์ นะก็ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปให้กับพวกเรานะ嗯，ื如果要说到诶 我我的意思经验了他没有什么可以给你们答给什么答案你们เพราะว่ามันต้องเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนนะพวกเราพอเราทำแล้ว เรารู้สึกอย่างไรอันนั้นแหละถูกที่สุดนะ因为经验呢要自自己去体验呃要自己去体会呃这样才能知道真正的知道อย่างของผมหรือของตัมมาเนี่ยก็สนใจการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ ตอนเด็กๆนะเอ่อ就像和尚我嘞呃我喜欢修行呢以诶是在当喜欢修行的时候是在我很小很小的时候就已经啊很喜欢用功修行了เคยอ่านเคยอ่านหนังสือของครูบาอาจารย์ที่ในสายวัดป่าเนาะท่านก็ปฏิบัติธรรมโดยการพุทโธในใจเนี่ยอืม我曾经诶看过了一本书，它 哎，一本那个祖香大德的书，他的他是在那个森林寺院的，他的修行的方法是在念佛陀，在心里面念佛陀。เพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยมีการปฏิบัติธรรมแบบนี้เยอะเนี่ยเพราะว่าในสายวัดป่าแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็มีชื่อเสียงเยอะนะ。嗯，在泰国呢，有这样的法师很多，这样的祖香大德很多，他们都是在森林里。 也有很多人在休闲之前画画。ตอนเด็กๆก็เลยเนี่ยชอบบริกรรมพุทธโธนั่งหลับตาแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าก็พุทธหายใจออกก็โธนะ。啊，小的时候呢就很喜欢坐在那里，然后闭上眼睛，然后就在心里面念着佛陀。当呼出诶吸进来的时候就佛，呼出去的时候就陀。 就在跟呼吸在一起。就对， <laughs> 就对。就对。就对。就对。就对。就对。就对。就对。就对。就对。就对。就对。就就对。就对。就对。就对。就对。就对。就对。的对。就就对。就对。就对。就对。就对。就对。就对。就对。就对。就对。就对。就对。就对。就对。就对。 这样修就是修这些定力呢，也那个记忆非常的好。当念书的时候呢，就成绩特别的好，因为很专心，有定力。但也有不好的一方面因为呢会诶，就是我很昏沉在诶，在这个

จิตใจแล้วก็พักผ่อนของร่างกายนะอ่า小小小的时候就是这样用功就是这样来修行但也是很好因为可以休息呃身体也可以在休息心也在休息แต่ตอนไม่ได้ทำสมาธิแบบนั้นก็มีชีวิตปกติธรรมดานั่นแหละก็มีมีสุขมีทุกข์เหมือนเด็กทั่วๆไปอื但当没有来进入这个诶定力的时候， 呃心还是跟一般的正常的孩子一样，普通的孩子一样，也会有乐，也会有苦。บางทีก็อยากได้อันนี้ก็ไม่พอใจนะกดแม่หรือพ่อที่ไม่ให้ตามที่เราต้องการ有时候呢，嗯，想要呃，但是得不到呢，然后就很生气，就不满意，因为爸妈不给他想要得到的强。 他想要抢，爸妈不给，所以他就不满意生气了。อันนี้เราก็เราทำได้เพียงแค่นี้นะแต่ไม่ใช่ว่าวิธีนี้มันได้แค่นี้นะเพราะวิธีนี้ครูบาอาจารย์ท่านทำจนทั้งบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีนะอ่า这个法门呢呃我做的也只能够做到这样也并不是说这个法门不好，因为有很多的祖师大德呢，他们呢修这个方法也证到了阿罗汉。 หรือตอนโตขึ้นมาสักหน่อยนะพอเรียนหนังสือเป็นนักศึกษาในมหาลัย ก็ได้ฝึกสมาธิอีกแบบหนึ่งอ่าตั้ง长大以后进入了大学念书的时候，又重新修了另外一种定力。เรียกว่าทำอานาปานสติเนาะดูกำหนดดูลมหายใจโดยไม่ต้องบริกรรมอะไร然后呢就修的是安那巴那那个观呼吸的这个法门 就不用念，在心里面就没有念佛陀。嗯，ต้องนั่งขัดสมาธิเพชรนะนั่งนานๆแล้วก็นั่งดูลมหายใจกำหนดลมหายใจ就诶在坐禅在禅定中就是在观呼吸就只是在观呼吸就是在观呼吸然后可以做的入禅可以做的好长好长时间ถ้านั่งก็สง่างามนะเพราะว่านั่งแบบ ขัดสมาธิเพชรนะแต่ข้างในเจ็บปวดมาก他说虽然在做了很长很长时间可是哎看了有定力可是内里面呢内心里面看起来蛮蛮好可是呢很痛很痛ดูลมหายใจนะข้างเหมือนข้างในจะสงบนะแต่ก็ โอ้ยุงกัดนี่ก็เจ็บมากนะ 在观呼吸的时候，它好像看起来里面呢就很很宁静、很安静。可是当蚊子咬的时候，可痛了。嗯，但哥呢，嗯，碰巧，但ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมากเพราะว่าเราไปกำหนดลมหายใจแบบมากเกินไป。呃，那个时候呢，还不是很了解，也不是很清楚对方的了解不是很清楚。 因为过于专注于那个呼吸上面了。嗯，我们觉得我们要被กำหนดลมหายใจเข้ายาวๆออกยาวๆอะไรเนีย。嗯，我认为呢，应该是这样的那个呼吸，哎，呼进去很长很长的一口气呼进去，吸出来呢也是很长很长的吸出来，呼出来这样，啊，只能只了解这样。嗯。 แต่ตอนนั้นที่ได้นะอุตส่าห์ไปเข้าทั้งมดสองคอร์สนะคอร์สละสิบวัน ก็ได้เพียงแค่ความอดทนอดกั้นนะเออ那个时候呢有去诶去参加过长诶十天长呃在那十天长之中就只能是修的是忍辱了มันอาจจะร่างกายมันไม่มันไม่สบายนะเพราะว่ามัน มันฝืนร่างกายมากเกินไปจิตใจก็เลยไม่สงบไม่เป็นสมาธิอ่า因为身体不舒因为过于就是过于，哎就是去操控自己，操控自己，所以呢心它就没有定力了，所以就哎不是很不是很好，状态不是很好。嗯，มันคล้ายๆมันบังคับตัวเองมากเกินไป มันไม่ผ่อนคลายมัน过于就是有一点前置压力。 强压，所以呢，心它就没有开是静的。แต่ก็ชอบอ่านหนังสือธรรมะนะชอบอ่านหนังสือแนวปัจจยาได้อ่า喜欢看那个经书看法看经书อ่านแล้วก็ดูเหมือนโอ้เหมือนมันเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายเป็นสิ่งที่ดีมากนะอืม看了以后呢就哎觉得很容易了解呃很明了呃而且呢 เ对他觉得很好，非常的好。อ่านแล้วบางทีก็เหมือนจะรู้ เหมือนคิดว่าเราเข้าใจแล้วไม่ต้องปฏิบัติก็ได้อืม看了以后呢就认为自己我明了了我知道了不需要修行用功也可以แต่ก็มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ทำให้เออ มันรู้ตัวเองชัดขึ้นว่าตัวเอง เออ ไม่ไหวเลย อืม有一次呢就呃使他看自己的手嗯 要看得更清楚自己是不可能的，看不到的。คือตอนนั้นเป็นนักศึกษาเนาะมีปัญหากับอาจารย์ที่คณะ因为那个时候呢，我是一个学生，所以有问题跟老师有了一些问，有一些误会，一些问题。โอ้เราก็โกรธอาจารย์มากเลยโกรธจนแบบเรียกว่าโกรธที่สุดในชีวิต然后呢 在就对这位老师非常的生气，很生很生他的气，在他一生之中，就是对这个老师特别的憎恨他。毕竟，เรื่องเราก็ไม่ใช่อาจารย์จะมาทำอะไรเรานะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ชอบในวิธีคิดเอ่อวิธีคิดของอาจารย์กับของเราไม่ตรงกัน。嗯，其实呢，老师他没有对我做错任何事情。 只是呢，意见不同，所以对老师的这个，哎，这个看法观点不认同，所以就很生他的气。เราคิดว่าเราไม่รับความยุติธรรมอาจารย์ไม่ให้ความเป็นธรรมกับพวกเรา。啊，我认为呢，哎，那个老师他没有支持过我，对我的做法他没有看，没有没有支持过。哦，เพราะเราเราโกหกเพราะเราถือว่าเราถูกถือว่าเราดี。 因为生气呢、嗔恨呢，是我认为我自己对了，认为我自己做好了、做对了。嗯，แต่ก็โชคดีนะก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะก็มาคุยด้วยนะ但是非常的特别的好，呃，有一位另一位老师呢，他就来来过来跟我诶聊了。เขาคุยทั่วๆไปคุยเรื่องคุยเรื่องการฝึกงานที่กำลังฝึกงานอยู่นั่นแหละนะอืม他就跟我 聊起了就是工作的事情，我正在做的这件事情的经过，哎的正在正在做这件工作的事情，就这样就像平常聊天的这样聊开了。แต่ความไม่พอใจที่เรารู้สึกว่าไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมเนี่ยมันก็แสดงออกมาทางสีหน้าท่าทางแล้วก็อาจจะมีลักษณะออกมาด้วยหรือเปล่าต้องไม่รู้นะ 嗯，但是因为我的不满意呢，他就从我的心，从我的诶两面上面就表现出来了。对于他老师的这种观点跟看法，嗯，自己都呃表在外面就已经表露出来了。อาจารย์ท่านก็เลยเรียกชื่อเรียกชื่อเราสุธิาคิวเธอผูกโบรู้หรือเปล่าเนี่ย嗯那个法师那个老师呢就叫他的名字诶菩提萨 ชื่อชื่อเมื่อกี้เมื่อกี้คิวคิวคิวมันผูกโบอ๋ออ๋อ那个老师他就跟他说哎菩提萨你的你的眉你的眉毛已经皱成一团了เราเองเนาะที่เคยโกรธเป็นวันเป็นคืน พออาจารย์พูดอย่างนั้น มันกลับมาเห็นตัวเอง เอ้ย เราเผลอเราโกรธเนาะอะไรนะ 当这位老师这样一说的时候呢，我的心就回过来看自己了，一看自己呢，哦，我正在嗔恨心，哎，生了这个嗔恨心很大，就生了一日一夜的气，正在生气之中，就回过头来反看了自己，看到了自己的嗔恨心。พอแค่เห็นว่าว่าเราโกรธไอ้ความโกรธที่มันแบบหนักหนักมันหายไปของมันแบบไปไหนก็ไม่รู้。当我一回来看到自己。 哎，载的嗔恨心，在生气的时候呢，哎，很沉重。刚开始看到什么沉重，当我看到的时候呢，哎，不知道那个这个嗔恨的心呢，这种沉重的心呢，它自然而然它消失了，不知道从哪消失掉了，不见了。嗯，到那，我哥，แปลกใจเหมือนกันก็สงสัย，哎，ทำไมเมื่อกี้มันโกรธมากๆพอแค่พอแค่อาจารย์พูดว่าเราคิวผูกโบแล้วเราเห็นว่าเราโกรธความโกรธมันหายไปไหน 嗯，我也觉得很奇怪。当这个这个时候呢，本来是很生气的，当这个老师来跟我说：“哎，你的眉头眉毛皱成一团的时候”，呃，我的那个不不满意的那种情绪，不知道消失到哪去了，感觉到很奇怪。ก็เลยทำให้เราได้คิดว่าเออเราเองเนี่ยสนใจธรรมะอ่านหนังสือธรรมะหรือเคยปฏิบัติธรรมบ้าง 但พอถึงขาวมีเรื่องไม่ถูกใจไม่พอใจเราเองก็หลงไปโกรธนะเสียเยอะเลย。这个时候呢，我就在想起来，哎，我过去呢，我用功修行了很多那些方法，或者看了很多书，哎，为什么我这个时候呢？当我遇到一点事情的时候，我还会有这么大的嗔恨心，这么生气？那我是否正确了？修对了？所以过去的方法对我是否有帮助？ ก็เลยคิดว่าเออการเราต้องให้เวลาในการปฏิบัติธรรมนะให้มากกว่านี้ หรือว่าต้องหาครูบาอาจารย์ที่สอนนะเราในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนะ然后呢我就在想诶我是否更需要诶在需要多一些时间来用功嘞或者我的出去找一些老师找法师找老师来教导引导我嘞 就有这样的想法，以来。我读完大学毕业以后，我就来出家了，剃头出家。嗯，就来我住就在苏卡多，然后在苏卡多那里就遇到，了长老和阿江潘山。 แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าสุกโตเขาปฏิบัติธรรมกันแบบไหน เราแค่คิดว่า แทบจะทั้งหมดในเมืองไทยก็ต้องนั่งหลับตาดูลมหายใจ啊，但是我那个时候对苏卡多的哎那个修行的方法我不知道不了解，我只是认为呢，哎修行呢，所有的人肯定都都是坐下来，然后闭上眼睛。嗯，ตอนมาบวชใหม่ๆ ก็ทำสมาธิแบบอานาปานสตินั่นแหละ 嗯，当我刚开始出家的时候，也就是在修坐禅定，呃，那个安那般那量的观呼吸。แต่ตอนบวชมันก็ได้ผลนะเพราะว่า เอ่อคล้ายๆเราตั้งใจบวชแล้วก็สถานที่ก็สงแล้วก็ดีเนาะอืม但是我在那里出刚出家的时候也有很大的成果，很大的效果，因为在那个地方呢，那个环境道场的磁场特别的好。 而且我来出家的时候，我的心是非常的诚心的，非常的虔诚的，所以也有很大的收获。嗯，เวลาเราทำอานาตานสติตามลมหายใจ，เออบางวันนะ，หลายหลายครั้งก็ได้ความสงบในจิตใจมาก。嗯，当我在观呼吸的时候，修安那般那念的时候，呃，那个心里面非常的安静宁静。แต่บางวัน ก็ไม่ได้ก็มีนะบางวันก็ไม่สงบ บางวันก็ฟุ้งซ่าน但是有些时候呢也不行有些时候心里面也很散乱啊心也不宁静也不安静也不行บางวันมันสงบเหมือนใกล้จะบรรลุธรรมแล้วแบบนี้ก็มีนะ有些时候呢呃就是他非常的好就是哎哎非常的安静非常超认为哎认为自己就要正道要降华了 แต่บางทีสงบมากๆ มันก็มีนิมิตนะ但是呢，过于安静、过于宁静呢，它就会有一些境界出现了。บางทีตัวมันเหมือนตัวใหญ่ๆตัวมันเหมือนจะลอยล่องขึ้นไปก็มีเออ有时候呢，呃，就会感觉到那个身体非常的大，非常的大，就像要飞起飞上天来了，飞起来一样的。แต่ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจอะไรมาก ก็คิดว่าถ้าวันไหนสงบ ก็คือเราปฏิบัติดี วันไหนไม่สงบไม่เป็นสมาธิก็คิดว่าเราปฏิบัติไม่ดี เอ่อ那个时候呢对我的了解哎还不是很清楚不是很很很很明了所以认为呢哎哎有些时候呢我休息哎就是那个哎过哎入场的那个定力非常的好就觉得我今天哎那个用功还不错有些时候呢 哎，那个入那个禅定呢不怎么好的时候，就认为自己哎今天不怎么好，这今天修的不怎么好。ก็คิดแต่ว่าทำไงมันถึงจะสงบนะได้ตลอดนะ就在想我都怎么样做才使我哎长时间的心里面安静。嗯，แต่ก็นะขณะที่สงสัยขณะที่ยังไม่ได้คำตอบนะก็เห็นนะเห็นเพื่อน นะที่อยู่ในวัดบางทีบางท่านก็ยกมือสร้างจังหวะอ่啊，当我的怀疑还没有得到答案的时候，我在寺院里面看到我的同修，他们有些人就在做哎手部动作或者在精行。ตอนแรกก็ไม่เข้าใจเอ๊ทำไมเขามายกมือแบบนี้ดูดูแปลกๆดูไม่ปกติ。อ刚开始的时候看到他们。 哎，在做什么动作的时候、进行的时候，在看到他们很奇怪，二他们是不正常的。嗯，ก็ถามพระที่บวชก่อนนะท่านก็ไม่ตอบอะไรนะท่านให้หนังสือหลวงพ่อเทียนมา哎，问一个和尚，问一个法师，问他，他也不给我任何答案，不回答我，就给了一本龙破天的书给我。嗯，ให้หนังสือหลวงพ่อเทียนชื่อว่าเออหนังสือชื่อนะเออ 他妈，แท้，必有感。样，就嗯，那个，那个龙波天的那本书呢，就说真正的法呢，的诶的看认识他的，去看到他。嗯，在当档可能可以，有有，他，有，嗯，不搞的，嗯，那个，那个书里面呢，也有十四个什么动作的那个画像在里面。 ก็เลยอ่านหนังสือหลวงพ่อเทียนเพราะว่ารู้ว่าหลวงพ่อเทียนเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคำเขียนนั้นนะก็เลยลองอ่านดูอ่า因为那个知道了这个龙波天是干天长老的师傅以后，我也就看了这本书，打开这本书来看。หนังสือในนั้นก็ โอ้ น่าสนใจทำไมพระที่แบบแบบเหมือนเป็นพระบ้านนอกเนาะแต่เวลาท่านพูดธรรมะนี่ยโอ้ มันมันตรงมากมัน 蛮疼ใจ嘛。嗯，哎，这个法师呢，诶，啊，他是和他是诶，出家人，这个出家人呢，诶，空哎，哦，这个这个法师呢，看起来他是个外地人，可是他说法呢，诶，非常的好，全部来自于自己的诶，身心上面，所以看到了特特别的好。嗯，然后诶，怎么，怎么会他那，这样 他能懂，也你他能懂，像你他能懂，像你他能懂，像你他能懂，像你他能懂，像你他能懂，像你他能懂，像你他能懂，像你他能懂，就他能懂，像你他能懂，像这他能懂，像你他能懂，像他能么就能够像你他能懂，像你他能懂，像你他能懂，像你他能懂，像你他能懂，像你他能懂，像你他能懂，像你懂，像你他能懂，像你他他能懂，他能懂，像你他能懂，像你 然后也有一些怀疑，诶，龙过天这样做是不是佛陀教的嘞？佛陀的教导嘞，也也在怀疑。嗯， <laughs> สงสัยมากนะ，เลยต้องไปหาหนังสือก็ไปไปดกมาอ่าน。啊，非常的怀疑，然后又再去找另一本经书来看。嗯，ก็ไปอ่านเนี่ยเรื่องมหาสติปัฏฐานนสูตรนี่แหละ。哦，就是看了那个诶，那个诶诶《四念住》的一本经书。 ก็มีพระพุทธเจ้าก็บอกไว้เหมือนกันนะแต่ท่านก็บอกไว้ในสูตรที่เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะนะ อืม在那个书里面也有这样的说过哎ความรู้สึกตัว哦也有这样说过也觉知的这个这个这件这个法这个事情แต่พระเจ้าท่านก็พูดแบบนี้ถ้าให้เธอคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกนะ ให้รู้สึกตัวนะเออ佛陀他是这样教导的，你的手拿出去也知道，伸进来也知道。เดลียวซ้ายนะหรือว่ามองไปทางขวาก็ให้รู้สึกตัวนะเออ说诶转过诶那个左右转也也有也要知道左转也知道เดินไปข้างหน้าเดินถอยข้างหลังก็ให้รู้สึกตัวนะเออ向前走

คู่แขนเข้าเหยียดแขนออกวางแขนลง เออ เหมือนเหมือนกันเนาะอืม那个哎佛陀的教导就是说伸出去哎拿进来的时候知道呃但是龙波天呢他也是说哎那个伸出去拿进来放下来也知道都是一样的嗯跟佛陀教导的是一样的แต่เพียงแต่ว่าก็มีท่าที่เป็นเป็นรูปแบบนะเพิ่มขึ้นมานะ 呃，只是呢多了十四个手部动作而已。嗯，ก็เลยเออก็เลยเปิดใจว่าเออที่หลวงพ่อเทียนสอนที่หลวงพ่อเทียนพาทำนี่ก็มีในพระสูตรมีในตำราที่พระเจ้าท่านว่าอยู่就会就看到了以后就会在想啊龙波天的教导呢这个方法呢在经书里面也有在是佛佛陀的教导里也有嗯ก็เลยทั้ง ดูบางครั้งก็นั่งดูอานาปานสติด้วย บางครั้งก็มายกมือสร้างจังหวะด้วยอ่า有时候呢就在观呼吸有时候呢也会来做手部动作แล้วก็เดินจงกรมแบบที่หลวงพ่อในสายหลวงพ่อเทียนเดิน แต่ก่อนเคยเดินช้าๆก็รู้สึกมันเมื่อยมาก เดินแบบหลวงพ่อเทียนสบายกว่า อืมก็เออ也然后呢也会来进行 过去呢，我也有进行用过那个很慢很慢的什摩他定的那种进行方法，可是呢，很累，那个身体很酸痛，还比不上来做这个龙波天的这种进行的这种自然放松的舒服，比较舒服。嗯，แต่สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อเขาเขียนสอนไว้ตั้งแต่แรกๆเขาบอกว่าให้ทำแบบสบายๆเออ，刚才长老呢，他一开始他就，哎，刚开始的时候他就教导说，哎，要来。 用功呢，就是要放松，很自然的这样，很轻松的这样来用功。หรือแม้แต่บางทีท่านก็พูดถึงการหายใจเหมือนหลวงพ่อก็บอกว่าให้หายใจสบายๆนะอย่าไปกำหนดลมหายใจอ่า刚才长老也有教过观呼吸，他说观呼吸呢要自然自然的放松了，轻松的去观看它，而不是去专注于它。那当然个呃。 ลวงพ่อบอกให้ทำสบายสบายเราก็ทำสบายสบายนั่งอานาปานสติก็ไม่ได้กำหนดลมมากก็หายใจเป็นธรรมชาติเหมือนกับอืม当刚才刚才长老这样教导了以后呢，我要跟诶、照着他这样说的去做，啊、我就很放松自然的去观这个呼吸，呃，这样呢就会很轻松很自然。ก็รู้สึกเออ การปฏิบัติธรรมเราสามารถเนี่ย ใช้ได้ทั้งวันมากขึ้น เพราะแต่ก่อนคิดว่าปฏิบัติธรรมก็คือตอนที่ต้องนั่งหลับตา แต่ตอนออกมาจากสมาธิแล้วก็ไม่รู้จะปฏิบัติแบบไหนอ่า当这样来学习这个用功修行的方法以后，哎，从早到晚他都可以用得上功，都在用功之中。过去呢，就认为只是认为说，哎哎，这个修行呢，只能坐在这里闭上眼睛这样来做，其实不是这样的。 ตอนนั้นก็คือพอเรารู้ เออ ตอนที่เรานั่งสมมติบางครั้งนั่งสมาธิเราก็ดูลมหายใจสบายๆตอนออกจากสมาธิก็กำหนดรู้ร่างกายกับ กับการกวาดพื้นนะ กับการเดินบินทบาทอะไรนะอ่า有时候呢我会坐在那里哎很自然的很放松的来观呼吸呃当初了当不来坐下来观呼吸的时候呢 我也会就是诶出来的时候呢，也会在一动呢就会知道，就会来回到觉知上面来。แต่สิ่งหนึ่งที่ตอนปฏิบัติใหม่ๆแล้วมีความสักสงสัยมากก็คือว่าเฮ้เรารู้สึกตัวถูกหรือเปล่าเออ但是刚开始的时候呢用功呢就会有怀疑就说哎我是否做对了嗯เราก็ยกมือเสิบสี่จังหวะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเรารู้ถูกหรือเปล่า

当我在进行的时候，就感到那个觉知呢，觉知力它会诶越来越清楚，而且心呢，它会打开，而且而且很放松。所以刚开始的时候很喜欢，进行诶除了然后累了诶停下来坐一下，坐一下，然后又再继续嗯。 แต่บางทีพอทำไปมากๆเลยมันก็อยากจะได้ เออ但有时候呢呃你用了很多很多的功的时候呢哎就会想要得到อืม อยากจะได้อะไร อยากจะแยกรูปแยกนามได้ อยากจะเข้าใจธรรมะ想要什么呢想要身迷失分离身心分离也想要降法นเพราะว่าบางทีหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนนะพูดหรือว่า เพื่อนๆก็พูดโอ้แยกรูปแยกนามเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะอ่า有时候龙伯天他也会在，就会听到他在讲，也有一些朋友也在讲，哎呀，这个民事婚礼是怎么样什么样的，也会听他们在说。嗯，เราก็ปฏิบัตินะแต่ก่อนก็ทำสบายสบายมันก็ทำได้เรื่อยๆแต่พอปฏิบัติ อยากจะได้เนี่ยโอ้ มันทำไมรู้สึกเครียดแบบนี้ อืม 过去呢，很自然轻松的在用功的时候呢，就觉得，哎，很好的，我可以，呃，做的很好，用功的，哎，这个状况很好。可是当心里面有了欲望，想要得到的时候，想要名色分离的时候，呃，怎么心里面就如此的紧，如此的烦躁？ขนาดหลวงพ่อเขียนก็เคยเทศเือนนะแบบว่าปฏิบัติเนี่ยอย่าไป ทำด้วยความอยากนะไม่ใช่ว่าอยากได้อยากนั่นอยากนี่อยากเอานั่นเอานี่啊，龙伯康田他也有在，他也有教导说，哎，用功修行呢，不要去，不要去想要得到什么，不要有这样的欲望升起来，想要这个，想要那个。แต่บางทีเราก็ลืมตัวนี่แหละโอ้ทำไปแบบอยากจะเอาให้มันได้但是呢，有时候我们我们会忘记自己，哎，就是修，就是想要得到。 แต่ยิ่งทำไปนะมันยิ่งทุกข์อ่า但是这样的你越修它就越苦รู้สึกเลยรู้สึกเหมือนคล้ายๆ เราเดินนะเดินไปมันจะไปชนกำแพง เหมือนในซอยตันนะมันไปต่อไม่ได้就像就像我们在走这一条那个街头路一样，没路可走，要进行向前，没办法向前。ทำต่อก็ทุกข์ไม่ทำก็ไม่รู้ทำสิจะไปทางไหนดี 呃，修下去呢，它是苦；不修呢，哎，也不知道怎么样走，没有走，没有没有一条路可以走。เออแต่ก็พอระลึกเนี่ยคำหลวงพ่อได้เออหลวงพ่อบอกไม่ให้ทำด้วยความอยากเฮ้แต่เราทำด้วยความอยากนี่ว่าอืมด当想起哎刚才长老的教导的时候，我们用功修行呢，不是为了得到。 呃，那么我现在正有这样的欲望升起来，想要得到。เออที่จริงก็เลยพอเอะใจตรงนั้นได้ก็เลยเออก็ลองทำแบบไม่อยากดูสิทำไปเฉยๆ这个时候呢，当有这样的诶这样的诶刚刚长老的教导升起来以后呢，就会呃，我这我我就诶，只是做而已，我不要去想要它，先放下看一看怎么样，先试一试。 哎，就这样去做。给到的来，没得的来，掺嗯。呃，有得到或者不得到的，随他去吧。嗯，我们来ปฏิบัติธรรมไม่ใช่หรอ啊，我不是，我不是来用功修行的嘛。那，ตอนนั้นก็เข้าใจเรื่องความอยากนะมันเป็นเหตุทำให้เราทุกข์。 <laughs> 那个时候就哎了解知道了，这个是哎那个想要的因哎就是。

มันเป็นเหตุความทุกข์เป็นแบบไหน所以呢我就感恩了感恩了这个欲望因为这个欲望呢它致使我它致使我看到了这个法เออเช้านี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะเวลามันไม่มากนะก็ให้เราระวังนะอย่าทำตามความอยากอ่า今天就到这里为止因为时间已经到时间了呃但是我要请大家呃要提醒一点大家不要跟 修了不是不要跟欲望在一起，我要为了得到而修。ให้ทำด้วยความสุขที่เราได้ทำอย่าไปทำด้วยความหวังผลอะไรนะ不要去期待有什么样的结果，我们只是去做就好了。หรือใครไม่เชื่ออาตมาไม่เชื่อผมก็ได้นะก็ลองดูลองอยากมากๆดูซิมันจะเป็นยังไงอ่าเออ或者有谁不相信 哎，我说的也没关系，你只要去尝试就好了，试一试看看结哎结果怎么样都无所谓。เราก็คิดถึงตัวเองแล้วหลวงพ่อก็เคยบอกไว้แล้วแต่เราก็ไม่ไม่เชื่อหรือเราก็ลืมไปมันก็เลยเกิดความทุกข์ในใจแบบนี้นี่เองนะ我我也有这样的经过，有这样的经验过。因为刚才长老他已经这样教导过了，可是我不相信， 所以呢，就给我造成造成的苦。แต่พอมันทุกแบบนั้นมันก็เข็ดดีนะมันก็จำดีเหมือนกันเอ่อ但是有这样的苦呢非常的好它使我的哎能够它的记性更好มันก็เลยขี้เกียจอยาก所以呢就厌烦了厌烦了不想要了แต่บางทีก็เผลอไปอยากอีกก็มีอยู่นะแต่มันก็เบาลงมาบ้างแต่有时候也会诶开小差，即诶再次的有这样的欲望升起，但是已经很轻了。 นะพวกเราก็ลองปฏิบัติดูเอาจากประสบการณ์ของเราเองนะเป็นตัวทดสอบดูอืม我们我们大家来试一下呃要来自己来经验过要自己去经验